bica hano kuri no radio isanganiro ndabani kaze mu makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no mutaga wo no munsi wa kane w'igenekerezo rya 2023 nyakanga umwaka wa 2021 ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ukurungika inkozi z'ibibi z'abarundi ziba mu bindi bihugu ngo biva ku gushaka kw'ibihugu biba bibacumbikiye byaraye bishyikirijwe n'umushikiriza amanza mukuru wa repubulika mu kiganiro yaraye ahaye abamenyeshamakuru ukwambara agapfukamunwa hamwe no kwikingira hamwe no gushira mu ngiro izindi ngingo zo kwirinda ikiza ca COVID-19 ntibiriko birakurikizwa mu mashuri amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura muri makuru bagenzi bacu baraza kutubwira aho mu ntumbero yo kwirinda ico kiza ca malaria amakuru sayo gusa tubafitiye yandi akanya kakadukundira tubafitiye n'ayavugwa mu makungu mu buhinga bw'ivyuma Alphonse kubw'Imana ni wari karatuma mvuga mukanyumva twese hamwe tuti ni musangwe ikaze Isanganiro Ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze mu idonido ryano makuru tuyahera mu gisata c'ubutungane ukurungika inkozi z'ibibi z'abarundi ziba mu bindi bihugu ngo biva ku gushaka kw'ibihugu biba bibacumbikiye mu kiganiro yaba amenyesha makuru kuri wa gatatu umushikiriza manza mukuru wa Republika yavuze ko ico gihugu yo case kurungika uwo muntu yakoze ikibi ngo ashobora gufatirwa mu bindi bihugu yatembereyemwo ku bwa Sylvestre Nyandwi ngo nico gituma Burundi busaba imiryango imwe imwe ko yoza irarungika inkozi z'ibibi zakoze amakosa tumukurikire ano majwi akaba yigiranijwe na mugenzi wacu Obe niyo nkuru ingene ubutungane bukorana n'inzego mpuzamakungu bivana n'icyo bita ugushaka kw'ibihugu eh, umuntu ari mu gihugu akaba ari inkozi y'ikibi ikindi gihugu kimurondera bakoresha ibi bita la diplomasi mu gihe atagushaka gutanga uyu nkozi y'ikibi kuhari mugabo ntikibuza yuko igihugu gitanga uwo mutahe umuntu arashaka kugenda mu gihugu bakamukingira uwo mutahe ntibawushyire mu ngiro mugabo yajya mu kindi agafatwa rero twe n'ubu turarindiriye imitahe mpuzamakungu tuzoguma tuyitanga eh, ntihazobura igihe umuntu agenda mu gihugu gishaka gufashanya n'uburundi uwo muntu agafatwa hanyuma natwe ibihugu bidashaka kudufasha tuzokoresha icyo bita resiprosite mu gihe natwe baba baturondera ko inkozi z'ikibi natwe tuzoheza tumenye ingene tubigenza mugabo gushika ubu sinavuga ko twahibuye cyane ariko turazi neza yuko bitebe bitebuka aba bantu turondeze imitahe mpuzamakungu bazotinda bagafatwa Silvestre Nyandwi numushikiriza manza mukuru wa Republika nayo kukuita ivyaha vy'iterabwoba bitero bimaze iminsi biba mu gihugu Silvestre Nyandwi asigura ko ari uko ababikora batumbera abanyagihugu bitekaniye badafise ibigwanisho n'ubu nyene dukurikire Silvestre Nyandwi numushikiriza manza mukuru wa Republika tubishira mu mugumwe kubera yuko aba batera ntibigera batera inzego z'umutekano usanga bategera imiduga ku mabarabara bakarasa barimwo bagaturira usanga baza ahantu hakoraniye abantu mu isoko n'amashyirahamwe akorera mu byo gukanyisha byashyikirijwe n'umushyikiranganje mu byajeje harimo ibidukikije mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe gukingira igisenge cy'izuba usanzwe uhimbaza ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kw'icyenda uko umwaka utashe inyuma yakaruko gato ano makuru arabandanya isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu zirarenga ko iminota mirongo itatu n'ibiri ngaha muri studio za radio isanganiro nkabibutsa ko muciye kuri wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage ano makuru mushobora kuyakurikira ikibiriraho eka murashobora no gusanga n'izindi nkuru zitandukanye ku mbuga zacungurukana bumenyi facebook hamwe na twitter mwandika radio televiziyo isanganiro kwambara agafukamunwa hamwe n'izindi ngingo zo kwikingira kiza cha COVID-19 ntibiriko birashirwa mu ngiro mu mashuri mwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura ivyo bimenyeshwa na Sere Noela ndayisaba arongo ishuri rya Saint Michel Archange rimwe mu mashuri bagenzi bacu baciyeko ni nkuru twateguriwe na Nicole Nininahazo aho ni ku ishure Saint Michel Archange riri muri commune Mukaza zone ya Bwiza hari nk'isaha zine z'igitondo mu mwanya karuhuko imbere y'imiryango haranga utudobo two gukarabamwo winjiye mu kibuga naho ubona bamwe mu banyeshure bari mu migwi abandi bafatanye mu ntoke biboneka neza ko badakurikiza ingingo zo kwirinda umugera wa COVID-19 nkuko biri no ku ishure shingiro rya Bassin ya kabiri riri muri zone Buyenzi naho biruko abarongo ayo mashure ngo baguma bahimiriza gushikiriza abaregwa baho ku bijyanye no kwirinda uwo mugera nk'uko Eric Nduwimana arongoye ishure shingiro ya base ya kabiri abimenyesha eh, ngaha ku ishuri nsanzwe ndongoye kuva iki kiza cya kovide cumi n'icyenda kije eh, twaragize amasasibirizasiyo mu kubarira abavyeyi tubabarira ibijanye n'iki kiza mu nyuma twarabariye n'abanyeshuri dusanzwe turongoye ego kandi no muri iki gitondo mu gatondo turi ku idarapo nongeye ndabarira abanyeshuri Sir Noella Ndayisaba arongoye ishure Michel Archange amenyesha ko bitoroshe ku munyeshure yiga kurikiza ingingo zo kwikingira COVID eka mbere no kubigisha habo byorohera akabona nta na ntoya afise karigisha arafise mask n'abandi rero bigora bashaka kubwira ngo bacabumva babuze impemu ugaca usanga rero biragoye mugabo baca bagerageza n'imiburiburi ntibaze baregera rwose abanyeshure ababishoboye bakambara agafukamunwa mugabo aho wonyine oh, nta tegeko dushyiramwo ko tuzi ko wanashima biraheza bikaba no mu ishuri kubera umwana arashobora no guca eh, yikika mu kiza ugasanga ariko aravuga mu ishuri bafutse iminwa ntuza kubona ubu uriko uwo ari we uwo murezi yongera ashikiriza ku kibano ari imwe mu mvo nyamukuru zituma abanyeshuri badakurikiza ibyo kwirinda covid cumi n'icyenda ishuri ndamubwira ko iki kintu niyagikora azohana muga abashyitse muhira kumbure hakaza abashyitsi muhira akabona bararamukanya atangorane hari azovuga ati bwa bunini kubera ko ku ishuri babitubuza hanyuma muga muhira tubikora kumucanga mu bwenge abarongoye amashure bagahimiriza abavyeyi n'abigisha ko no mu bihe abana bataba bari kw'ishure bogerageza kubaha akarorero keza mu gukurikiza ingingo zose zo kwikingira covid cumi n'icyenda nikore ni ninahazwe tugukengurukire tukivuga amakuru ajyanye n'ikiza cha covid cumi abantu mirongo itanu bagendana ubumuga bwo kutabona no kutumva bariko barakurikira inyigisho zo kwirinda ikiza cya covid cumi muri komine buganda intara y'ibitoke abo nabo ngo bazoca bakwiye gukwira intara yose kugira ngo bigishe bagenzi babo kwirinda ico kiza ni mu gihe buri mwaka igenekerezo rya 2023 nyakanga ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva kurikira bucuti Nestor arongo ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva ari kuri mikro ya mugenzi wacu Alex Ndayiragije bazindukiye ngaha muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke mu ntumbero kugira ngo twifadikanye n'aba bene data basanzwe bagendana ubumuga bwo kutuma no kutavuga kandi ariko hamwe n'icyo twaciye tubona ko byoba byiza bivanye no kwa gukorana kwabo muri uko guhimbaza umunsi mukuru yuko twashobora kuca twigishirizamo iki kiza roho nyanganda eh, covid 19 gisanzwe gihanze isi ni nayo mpamvu mubona turi hano tukaba twashimye kwifatikanya n'aba bose bo mu mihinga itandukanye bo ngaha mu ntara ya Cibitoke kugira ngo dushobore guhimbaza uwo munsi mu mahoro n'umutekano kubereka mwafasha abo nyine eh, twafasha abo kuko kuva iki kiza gitangura kumenyekana hano muri kino gihugu cy'u Burundi nta na rimwe twari bwumve muri abo bantu bagendana ubumuga bwo kutuma no kutavuga bari kubarigishwa icyo kiza ingene gifata n'ingene candura ni nayo mpamvu twiyumviye ko byoba byiza twifatikanye nabo kuri uno munsi uno munsi twashoboye kuba turi hamwe turi abantu mirongo itanu kugira ngo nabo bace babimboneza bashobore kuba boshobora gukwira intara yose ubu rero bariko barakurikirana ibyigwa kandi bari kumwe n'abahinga babicecwe bavuye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu niyo mpamvu natwe nk'ishyirahamwe ribarongoye AEPCM atankeka dufise yo kumva ko aba bantu bacu bashobora kuba imboneza imbere y'abandi bajana ubwo bumuga bwo kutuma no kutavuga Amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no mutaga arabandanya tukayabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu ibitigiri by'abantu bandura malaria vyariyongereye mu ntara y'ubuvuzi ya Kayanza bava ku bihumbi 140 bagera ku bihumbi 150 hagereranije amezi atandatu y'umwaka w'ibihumbi 2022 n'umwaka w'ibihumbi 2021 muganga Celestin Chongera arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza amenyesha kwa hanini byavuye ku bantu bahawe imisegetera ntibayikoresha icyo yagenewe agasaba abarimisha kiyago gukurikiranira mu kibano ko abantu bose barara mu misegetera irimo nako barara mu misegetera yica imibu hariya mu kayanza ni nkuru tubaza Patrick Sengiyumva nk'uko ibyo biharuro dukesha ibiro by'ubuvuzi mu ntara ya Kanza bivyerekana ngo mu bantu ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'amajana indwi na cumi na batandatu bagwaye malaria mu mezi atandatu y'umwaka uheze ibihumbi mirongo itandatu n'indwi n'amajana atatu na mirongo icyenda na batanu babaye abo mu mezi atandatu ya mbere mu gihe ibihumbi mirongo ine na batanu n'amajana atatu na mirongo ibiri n'umwe nabo babaye abo mu mezi atatu yakurikiye Ivyo biharuro nyene vyerekana ko uyu mwaka naho abagera ku bihumbi ijana na mirongo itatu na batandatu aribo banduye indwara ya malaria. Ku bijyanye n'imvo zatumye ibitigiri vy'abandura malaria bigenda biriyongera mu ntara y'ubuvuzi ya Kayanza, muganga Congera Celestin avuga ko benshi mu banyagihugu bahabwa imisegetera ariko bakayikoresha ivy'itagenewe. Abo nabo ngo agatanga akaroro nk'abayikoresha mu kubaka utuzu two kwororeramwo inkoko, abayikoresha mu gusakara aho bayoreje imbuto zitandukanye, ndetse n'abakoresha iyo misegetera mu kubika umwimbu w'ibiharage, ibigori hamwe n'ibindi. Ikindi uyu mugangarongo y’intara y'ubuvuzi ya Kayanza amenyesha coba caratumize ibitigiri vy'abandura malaria mw'iyo ntara vyiyongera ngo ni cyane cyane nko mu burere bw'ubuvuzi bwa Gahombo na Musema aho bijukiye kurima cyane igiterwa c'umuceri ngo igituma imibu ironka aho ishobora kugwiriranira byoroshye. Ibyo navyo ngo bikaba ahanini n'ivyavuye ku baremeshakiyago bafadikanije n'abatware bo hasi mu guhimiriza abanyagihugu kwitura amavuriro mu gihe c'indwara aho kuja muri ba rumenyi. Muganga Congera Celestin arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza ahamagarira baremesha abaremeshakiyago kurushiriza gukurikirana ko mu kibano abanyagihugu bose bajyama mu musegetera. Mu Kayanza, Patrick Nsengiyumva ku bwa Radio Isanganiro. Patrick s e n g i u m v a tugukengurukire mu makuru n a v u g w a mu gisata c'inkino h k u r uno wa kane haraza gukinwa inkino zibiri zari zasigaye ku ndwi g i r a kane higanwa ryo mu cicaro ca h mbere p l i m u s League ku migwi ibiri yari yaserukiye u Burundi mu nkino m u z a makungu ni kuvuga mu gwa u m e s a j e ngozi waserukiye u Burundi muri r i g u des c h a m p i o hamwe na Abumamuru yari yaserukiye u Burundi mu nkino za k u p e d o r a k o f e d e r a s i o ku k i v u g a urukundo imbere y'abakunzi babo mu gwa u m e s a j e ngozi uza kuba wakiriye m u g u wa Rekroko i g e cisa h ichenda wari ya mu n a r a ya Rumonge n a h kuri stadi urunani mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda umugwi wa Bumamuru ukaza kwakira mugwi wa Olympique Star wari ya mu ntara ya Muyinga ku munsi weje naho iryo higanwa rizobandanya kundwi igira gatanu aho kuri stade Intwari gihe cisa 9 umugwi wa Vitaro FC uzokwakira mugwa Aigle Noir de Fighters yo mu ntara ya Makamba ni mu gihe yari ku kibuga gatwaro mu ntara Kayanza mugwa Top Junior uzotana mu mitwe n'umugwi gisirikare wa Burundi Sport Dynamique inyuma y'akaruko gato duca tubashikiriza amakuru avuga bivugwa mu makungu amakuru yo mu makungu Ano makuru avugwa mu makungu tuyahere mu gihugu kibanyi cha Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo aho mumenyesha makuru w'iradio y'abafaransa RFI n'itorokanirizo ry'amakuru AFP mu gihugu kibanyi cha RDC jo ku munsi wa gatatu ari kumwe n'umushingwa manza nako n'umushingwa manza wiwe barengutse imbere ya sentare ya gisirikare ku mugwa mukuru w'igihugu cha RDC ikishasa Sostene Makimbi yarengukijwe n'ubutungane ku nkuru yakoze mu mwaka wa 2017 ijanye n'urupfu rw'abahinga babiri bishiramo mpuzamakungu oni bagandaguriwe mu karere ka Kasai nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradio y'abafaransa RFI uwo mumenyesha makuru yarengukijwe n'ubutungane kugira avuge abamuhaye amakuru ajanye n'ugo rupfu yongere avuge wamuhaye video yerekana abo bantu bariko baraganda gugwa ugo rubanza bikaba bitegekanijwe ko ruzobandanya ku munsi w'ejo muri yo sentare nyene na mu gihugu ca Cameroon umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu ari mu rugendo rw'imisi ne mu buseruko bushira burengero bw'ico gihugu Joseph Diallo Ngute akaba yagiye kura habaho intambwe ibiganiro igeze hagati y'abanyagihugu baba muri ako gace inyuma y'intureka zibonekeje muri ico gihugu ca Cameroon na cyane cyane mu gace kavugwamo icongereza ibihugu ijana na mirongo icyenda na bitatu akaba aribyo byaserukiwe muri iyo nama harimo n'uburundi bwaserukiwe n'umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye bikaba bitegekanijwe ko umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye aza gushikiriza ijambo muri iyo nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni uno munsi uno munsi akaza kuba ari igihe cy'isaha gatatu z'ijoro ku masaha ya hano mu Burundi nino ngaha duciye turangiriza amakuru twariko turabashikiriza kuri no mutaga ariko kubo baba badufatiye mu nzira ndabibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari ukurungika inkozi z'ibibi z'abarundi ziba mu bindi bihugu ngo biva ku bushake bw'ibihugu biba bibacumbikiye ivyo vyaraye bishikirijwe n'umushikiriza manza mukuru wa Republika mu kiganiro yaraye ahaye abamenyesha makuru nayo ukwambara agafuka munwa hamwe no gukwirikiza ingingo zose zo kwirinda ikiza ca COVID-19 nibiriko birubahirizwa mu mashuri amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura murano makuru mwashoboye gukwirikira aho bagenzi bacu baciye uko basanze vyifashe mu gisata c'amagara y'abantu hari hariya mu ya Kayanza mwavyumvise havugwa ibitigiri by'abanduye malaria vyongereye hagereranijwe amezi atandatu y'umwaka wa 2020 n'umwaka wa 2021